Elizabeth Stirling estis angla organisto kaj componistino nasquita en Londono. Si studis organon, pianon kaj harmonion che la Regia Academia de Musico en Londono, che Edward Holmes kaj Vabobo Wilson, cae harmonion che James Alexander Hamilton, cae Sir George Macferrin. En 1837 si donis recitalon la pregeio de saint Catherine Regents Park. Recitalo qui estis recensita en la revuo Musica Mondo. Elizabeth Stillen ludis en multe orgene recitalo dum sia vivo, Si estis vaste conata pro sia excepta pedalluda tecnico, ca estis la unua persona conata quiu publique presentis la musicon de Bach por organo en Anglio. En 1839, si alprenis la postenon de organisto che All Saints Church, quae si restis gis mil oxen quindec hoc. En tiu cillaro, si concursis por la posteno de organisto che St. Andrew Undershaft. En la tiu templa angla gazetaro, iris polemico privirinoi organistoi rilate al prudenta rolo de virinoi en la sozio cae a la musico en la vivo de virinoi. Judith Barger esploras la tri rolo in in al virina i organisto e alla degnawe anglio chi el soliston ecclesian musiciston kai componiston virino i laboron chi el eclesia i musiciston qui refusis consideri il importungado, declarante que signorinoi ne estas electeblai por vaca y organista postenoi. Ech la gazeto Musical Standard publicigis anonson por Saint John's Vestry, Sir Dirk, invitante al Señor que desiras candidato candidatoi por la posteno de organisto. La al aldonis. Signorinoi cae personoi y de blindezzo ne estos electeblai. Clarigante giornalisto Claris, La orgeno tú ne esta signorina instrumento. ilia vesto mem estas contrauili, char gi malhelpas ilin pedali. La posizioi postulatai por ludi la pedaloin estis extreme maldelicatai, se ne maldezai. Neniu virino devus esti organisto. Alia giornalisto contrauis, multe viro i devis vidi la pedalo in anta uol ili povis tusi ilin. Sed virinoi, kies crinolinoi ondigis sian iupoin, cae casis la pedaloin, ludis ilin giuste. Ironie alia demandis, ciu Sancta Cecilia, la patron santulo de organistoi, estus electebla por vaca organista posteno? Clericulo, scribanta in Musical World, citis plura tre talentai organistinoin, inclusive de Anne Mouncy Bartolomeu, Elizabeth Mouncy, Elizabeth Stirling, cae Miss Cooper, kiel indizon che virinoi ancau povis ludi organon cae vidi corusoin ciel siai virai collegoi. Se por ni tiui ci discuto povus shaini curiosa cae ritinda, tia discriminatio baris la vivon de multai virinoi, el kiui kelkai serchus ne nur musican juon, sed eble la viv tenon de siei familioi. Malgrau la polemico, Elizabeth Stirling estis successa en la concurso por la posteno de organisto che St. Andrew Undershaft, posizio chiun si tenis jis 1880. Si publicigis du grandam voluntarii, music pezzo por organo ludita el parto de religia servo, ses fugoin por organo pri anglai psalmelodioi, hoc in pezzoin por organo cae aliaen organ pezzoin, pli ol quinde cantoin cae duetoin, cae arrangioin de vergoi de Bach, Mozart cae Handel. Sia plei populara canto estis ciui inter la hordeo. Ancau si arancis vocen cae orchestra in in por organo, tio estis cae laudita cae criticita en la musica gazetaro. Elisabeth Stirlin cae siei degnauei arcentai collegoi securigis locon cel organo cae enconducis tagon, ciam tiui talentai individuoi estus reconitai ne ciel signorinoi organistoi, sed ciel organistoi ciui hazarde estis virinoi.